je za oknami, je tam každý deň a je to svet, v ktorom už od nepamäti stoja proti sebe láska a nenávisť, pravda a lož, respektíve obrovské množstvo sľubov. Niektoré máme v kolónke splnené, iné sa toho nikdy nedočkajú, pretože človek je na jednej strane tvor, ktorý klame a na strane druhej naivný. Sľubujem si lásku, priateľstvo, vernosť, no nakoniec sa to naplní len vo výnimočných prípadoch, čo ale zase neznamená, že tomu netreba dávať šancu. Môže byť, že najkomickejšie je to v tých legendárnych predvolebných kampaniach, po ktorých sa zo žiadateľa stáva panovník, a to navyše bez možnosti akéhokoľvek postihu, nie je to ešte odvolania aj keď vie napáchať škody, ktoré sú častokrát obrovských rozmerov, ale ospravedlniteľné, pretože to urobil ten náš kandidát a ten môže, a keďže zároveň žijeme vo svete dvojakých metrov, tak tomu svojmu podvodníkovi tlieskame, odpúšťame, ale ak by niečo podobné urobil ten z opačného brehu, tak je to jednoznačne hodné najväčšieho trestu a pokiaľ takto budeme fungovať aj naďalej, tak sa budeme len točiť v kruhu, ktorý bude mať len jeden výsledok väčšné snívanie o lepšom svete, lenže aj človek je len dravec a hoci to v ňom tlmíme, tlmíme koľko sa len dá, zrejme nikdy tieto chúťky úplne nevymiznú, tak sa treba mať na pozore, koho ideme vynášať na ramenách a to aj v tento deň 12. novembrový slnečné okuliare tie už môže byť, že sú na poličkách treba k ním priložiť aj tie ružové No a my sa ideme poprechádzať minulosťou, ktorá vie byť často inšpiratívnou. Je tu úvod do Petrolejky a aj tento raz vám príjemné počúvanie z Banskej Bystrice želá Peter Kršiak. dnes začať nemohlo, ako práve týmto titulom, keďže v kalendári máme práve 12. novembrový deň a v roku 1962 to bol štartovací moment pre dámu s týmto pre mnohých určite ľahko identifikovateľným vokálom Ingrid Kalmanová, rodáčka z mesta Šahy, Mesto dalo aj inú postavu hudobnému svetu a dosť výraznú svojho času Juraja Bercelera, ktorý sa stal hudobníkom, kapelníkom, skladateľom, klaviristom aj aranžérom a zakladateľom známej Tatra Reví v Bratislave, čo by malo byť dnešné štúdio L plus S. No a Ingrid tá išla trošku inou cestou a ako speváčka mala možnosť na seba upozorniť už aj na mladej piesni v Jihlave, ktorej sa zúčastnila a kde sa aj tiež v celku zadarilo. No a potom sa dostala do pozície speváčky skupiny Madam, s ktorou mala možnosť natočiť niekoľko zaujímavých titulov. Aj tá spolupráca s Jožom Rážom, Janom Balážom, Martinom Karvašom, čo bola vtedajšia zostava Elánu s Gabrielom Sabom, im priniesla ako kapele celkom zaujímavé tituly. Jeden sme počúvali, tým druhým výraznejším pesnička Mama, prečo nie som pekná, len toto rokovanie. No a pribudli aj ďalšie skladby typu Môj bráchač Vilo, Spodné prúdy, a nemôžem za to, že som taká napríklad. Ten koniec sa spája hlavne s rokom 1989, keď sa poslucháč e, začal venovať aj zahraničnej muzike, ktorá začala byť dostupnejšou a boli tu už samozrejme aj iné oblasti, ktoré ľudí ako takých začali viac priťahovať, pokiaľ ide o pozornosť a hudba išla bokom. A to rozhodlo o rozpade formácie, každý si začal riešiť e, svoj život, aby prežil, takže muzika v tomto prípade tiež zostala na vedľajšej koleji a tí, ktorí chceli v tomto smere pokračovať, tak videli svoju cestu skôr v zahraničí a takto dopadla aj práve dnešná narodeninová oslávenkyňa, ktorá nám to tu všetko otvára, ale zvyšný priestor už budeme venovať iným pokiaľ ide o meninových oslávencov, tak v rámci 12. novembra na Slovensku je to Svetopluk, majiteľ mena slovanského pôvodu, významovo silný v plukoch, veľký medzi bojovníkmi. Tie jeho prúty zostávajú vzorom, ale ťažko zrealizovateľným v tom, ktorom období v Českej republike je to Benedikt, meno pochádzajúceho, pochádzajúce z latinského slova Benedictus, čo by malo znamenať požehnaný alebo blahoslavený. Toto meno je už dosť teda staré alebo pamätá veľa. V hebrejskej forme ho možné nájsť už v 6. storočí pred našim letopočtom. No, u nás je to skôr Beňadik, ale poznáme Beňadikov aj s priezviskom. V kalendári sa však spája s 22. marcom v Španielsku je to Benito, v Taliansku Benedetto. No a okrem meninových oslávencov je dnes možné si pripomenúť aj Svetový deň pneumónie, v preklade povedané zápalu pľúc. Snáď sa nám to bude vyhýbať, ide chladnejšie počasie a ono môže po tejto stránke veľa toho zapričiniť. No a čo bude nasledovať e, v rámci aktuálnej petroliky a na čom tu budeme mať dnes postavené, tak sa sú predovšetkým e, dvaja výrazní autory a interpreti, respektíve jeden skôr ako autor a druhý oslávenec ako interpret. 12. november je narodeninovým časom Mirka Palečka s Michailom Janíkom vytvoril celku zaujímavú dvojicu, ale aj ako solista sa prezentoval, keďže dnes má 80 tak je to moment, ktorý si zaslúži pozornosť. No a zajtrajšie 84. výročie narodenia Marušky Rotrovej, to si tiež nemôžeme nevšimnúť, takže sa pri nej pristavíme vo finále. No a medzi tým ešte dostane priestor Trikolóra. Povenujeme sa novembru ako takému. Objavil sa, či už teda pod slovom november alebo listopad v pesničkách, tak by sme si tri kúsky, ktoré tým boli ovplyvnené, mohli aj pripomenúť a aj si ich pripomenieme. No a tým druhým elementom, ktorý dnes dostane priestor, tak e, to bude pražský rodák, narodený 13. novembra roku 1947. E, Bob Friedl Tomuto pánovi budeme teraz e, verní na chvíľočku, pôvodne teda Jozef, toho Boba, to si spájame s Bobom Dylanom, pretože to bola postavička, ktorú mal na piedestáli. Ocina nepoznal, do svojich 17 rokov žil iba s maminou, povolaním zdravotnou sestrou. No a zpočiatku sa venoval viac športu, chcel sa stať profesionálnym futbalistom, lenže došlo na zlomeninu nohy, ktorú utrpel pri vojenskej službe v Piešťanoch. Tú športovú dráhu teda opustil, neskôr sa k nej ešte symbolicky vrátil, keď spolu zakladal také umelecké futbalové družstvo, bola to Bolkova jedenáctka, ale tú svoju údobnú kariéru, tej už zostal verný v podstate až do konca, započali ju v 67. No a keď sa začal príležitostne objavovať v mládežnických a študentských kluboch v Brne a v okolí, tak e, používal gitarku, fúkaciu harmoniku, bolo to práve po vzore Boba Dylena a takto prevzal od neho aj to svoje umelecké krstné meno. Tými ďalšími vzormi boli samozrejme aj ďalší pesničkári typu Donoven, bol tam Leonard Cohen, Bulat Okudžava a z takých známejších aj tandem Simon and Garfunkel – No a zpočiatku vystupoval teda solovo, neskôr spolupracoval aj so speváckým tandemom Marta Atena Elefteriadu a od roku 1971 začal pravidelne vystupovať nielen doma, ale aj v krajinách niekdajšej RVHP, er to bola Rada vzájomnej hospodárskej pomoci a krajiny, ktoré boli týmto zastrešené, tá jeho popularita začala stúpať No a na vrchole umeleckej dráhy bol tak zhruba v polovičke 70 rokov, keď hrával a spieval so sprievodnou kapelou Jana Sochora. My si Boba Friedla pripomenieme v pesničke, ktorej melódia by mohla byť povedomá, dostala názov Exodus. On to ponúkol v trošku takej komornejšej verzii, ale dá sa to radiť medzi celkom vydarené tituly. thank you věže katedrál. Chrámy a klenby kostelů, paláce císařů a dvory Všechnu krásu světa já spatřit si přát a pekel tajemství. Zámky a bránu vítězství. Pomníky udatných a Kleopatry smích. Všech sedm divů světa já spatřit si přál. svůj věk svým přáním a o něm zpíva tvám. Bob Friedl a práve skupina Jana Sochora, január roku 1973 vtedy bola zrealizovaná práve táto verzia piesne Exodus v podaní pesničkára Trubadúra v 70 rokoch popového idolu. Boli tu plagáty, ktoré sa nachádzali v mnohých izbách a asi predovšetkým teda v tých dievčenských, ale bol aj interpretom, ktorý mal slabosť pre kvalitné básnické predlohy a toto publikum vedelo prijať. Čo sa týka samotnej skladby, tak téma Exodusu, známa aj ako Táto zem je moja, vďaka refrénu, pieseň, ktorú skladal a nahral Ernest Gold, slúžila ako hlavná ústredná pieseň eh, k filmu Exodus, ktorý bol založený na románe Leona Urisa ešte z roku 1958 a rozprával príbeh o založení moderného štátu Izrael a bola vydaná na soundtrackovom albume k filmu pri udeľovaní cien Grammy v roku 1961 získal tento titul cenu za najlepší soundtrack a zároveň išla aj o pieseň roka. E, inak jediná instrumentálna skladba, ktorá kedy toto ocenenie získala, mala by byť jedinou, takže v origináli tiež prilákala mnohých. U nás táto česká verzia. No a už sa ideme obzerať samozrejme aj za inými, než sa dostane na pretras dáma, ktorá až tak spevácky nebola nikdy aktívna, ale má na svojom konte celkom zaujímavý titul tak eh, k nej sa dopracujeme cez prvé udalosti, ktoré nám aktuálny kalendár ponúka. 12. novembrový deň, keď v roku 1803 započala činnosť eh, Slovenská katedra na Evanielickom líceu v Bratislave, ktorá sa často nazýva aj katedra reči a literatúry Česko-Slovenskej, profesorom bol Juraj Palkovič. Otvorenie prevádzky alebo rozbehnutie prevádzky Pražskej Podolskej vodárne, to sa spája s rokom 1885, spracovávala filtrovanú hltavskú vodu a do domov začala byť zavádzaná pitná voda z ulic, takto postupne začali miznúť verejné studne a fontánky kde to ľudia mali možnosť čerpať. Brazilský letecký priekopník a konštruktér Alberto Santos Dumont uskutočnil prvý overený let lietadla ťažšieho ako vzduch v Európe. Písal sa rok 1906. O 6 rokov neskôr došlo k vražde premiéra v Španielsku v Madride, tamojšieho premiéra. Habsburgovci, tí boli zbavení moci v roku 1918, vo Viedni bola vyhlásená republika, ktorej poslanci dali názov Nemecké Rakúsko. No a e, svoje nezbedy mal na konte aj Lev Davidovič Trocký, preto ho v podstate vyštvali zo sovietskej komunistickej strany v roku 1927 a do popredia sa dostal už len neobmedzený vládca v tom čase, Jozif Vysarionovič Stalin a mal teda veľkú moc vo vtedajšom sovietskom zveze. Keď sa pozrieme do Spojených štátov, v San Francisku otvorili komplex mostov Bay Bridge v dĺžka cez 17 kilometrov. No a v, o ďalších 8 rokov neskôr došlo k potopeniu nemeckej bojovej lode Tirpitz v tom 1944. pomenovaná bola po admirálovi Alfredovi von Tirpicovi a bola sesterskou loďou Bismarcka. V neskorších fázach druhej svetovej vojny to bol alebo bolo plavidlo kotviace skôr v norských fjordoch a prezývané osamelá kráľovná severu. My sa ešte na viaceré udalosti z tohto obdobia pozrieme. Teraz na nás čaká stretnutie so Siránom z predmestia, ktorého súčasťou sa stala aj bratislavská rodáčka, čo skoro si 75. narodeniny pripomenie herečka Kamila Magálová, narodená ako Slováková, dcera dirigenta Ladislava Slováka a sestra herca Mariana Slováka, ktorá vyštudovala herectvo na Vysokej škole muzických umení pred 50 rokmi. No a už v tom čase bola členkou poetického súboru novej scény v Bratislave, čo vydržalo do 82. roku. Potom sa stala členkou činohry Slovenského národného divadla. Na jej konte aj desiatky filmových, nielen divadelných úloh a úspešne prepožičiavala svoj hlas aj postavám v dubbingových štúdiách, možno najvýraznejším seriál Dempsey a Makepeaceová, tuším s Borisom Farkašom, po boku, ale spolupracovala aj so spomínaným štúdiom L plus S, kde od roku 1985 začala byť hosťom pravidelným. No a na bratislavskej novej scéne sa prezentovala aj ako speváčka v muzikáli Siráno z predmestia, ktorého si tiež môžeme pripomenúť pôvodný slovenský rokový muzikál v dvoch dejstvách, napísaný bol v roku 1977 na libreto Alty Vášovej, hudbu skladali Marian Varga, Pavol Hamel, texty piesní Kamil Peteraj a Jan Strasser No a s prívodnou kapelou sa stala štúdiová formácia Vivat, ktorej členmi boli Marian Varga, František Griglák, Pavol Hamel, Ivan Belák, Laco Lučenič, Karol Olách, autorka libreta preniesla dej Cyrána z Beržeraku do prostredia vtedejších hudobných klubov. No a my si Kamilu Magálovu teda poďme pripomenúť v nahrávke s názvom Trňová kráľovná. interpretka Kamila Magálová, samozrejme netreba zabúdať ani na predstaviteľa hlavnej úlohy toho Sirána, ktorého stvárnil Jozef Benedik. Dalo to dohromady celkom zaujímavé dielo, ako sa svojho času Pavel Hamel nechal počuť, tak e, <laughs> Marian Varga, ktorý spolu s ním písal muziku, mal v tom čase také kúpacie obdobie, veľmi často a rád se dával dlhé hodiny vo vani, a to vyzeralo aj zapisovanie nôd. Pavol Hamel na toalete, Marian Varga vo vani a takto sa <laughs> zapisovali noty k jednotlivým pesničkám. A napokon z toho vzniklo naozaj niečo, čo má v sebe určitú silu a nadčasovosť. No a pre nás dnes teda hlavnej úlohe hlavne Kamila Magálová, ktorá ako herečka aj v neskoršom období Eh, si získavala priaznivcov vďaka titulom, ktoré točila aj v Českej republike. Výbaž ako Bůh, Výbaž ako Ďábel s Jiřím Bartoškom a ďalšími. Oldřich Kajzer si tam zahral napríklad. Tak to sú tiež diela, v ktorých bola jednou z výrazných postav a v podstate mám pocit, že to bola hlavná úloha, ktorú tam stvárnila. Dnes ako speváčka, netradične, sme si ju pripomenuli v tejto podobe. No a naša pozornosť sa ešte upriame aj na legendu folkového sveta menom Stanislav Danek, pretože opäť tu máme termín, ktorý si s ním môžeme spojiť. Žiaľ, ten termín je odchodový a už to bude 8 rokov, práve 16. novembra, v deň narodenín Kamily Magálovej. Než sa dostaneme k jeho hudobnému odkazu, poďme sa prejsť ešte zvyšnou časťou 20. storočia. V Japonsku, v Tokiu, zasadol Medzinárodný vojenský tribunál v roku 1948. Vyniesol rozsudky v procese s japonskými vojnovými zločincami. Sedem obžalovaných bolo odsudených na trest smrti, medzi nimi aj vojnový premiér Japonska vtedajší No a ďalších 19 bolo odsúdených na doživotie, dvaja na kratšie tresty. U nás o rok neskôr sa riešili zákazy svadieb v kostoloch. Vo vtedajšom Československu rozhodla o tom vláda. O ďalšie 3 roky neskôr založili Československú akadémiu vied. Treščia vojna medzi Veľkou Britániou a Islandom, toto bolo na Petrase na konci 50. rokov, bolo to po sérii konfrontácií a incidentov medzi Islandom a Spojeným kráľovstvom v 50. ale aj 70. rokoch. Podstatou sporu bol spor medzi oboma štátmi o práva rybolovu a vytýčení teritoriálnych vôd Islandu a dochádzalo aj k vášnivým stretom medzi islandskou pobrežnou strážou a britskými rybármi, loďami, ktoré kulminovali v niektorých prípadoch eh, aj výstrelmi, ostrými výstrelmi. Všetko sa našťastie obišlo bez obetí na životoch, ale bola zničená aj dôvera, aj množstvo lodí. Pokiaľ ide o rok 1960, Antonín Novotný opätovne skládal eh, prezidentský sľub. V roku 1960 eh, prišla nová ústava a preto po svojom znovu zvolení musel opäť niečo sľubovať, v tomto prípade vernosť Československej socialistickej republike a veci socializmu. Pri cyklóne z roku 1970 a mohutných prílivových vlnách v Pakistane zahynulo až 200 tisíc ľudí, pričom niektoré štatistiky písali aj o čísle 500 tisíc. Musela to byť riadna skaza na týchto miestach. Juri Andropov, ten sa v roku 1982 stal nástupcom Leonida Ilíča Brežneva, ktorý zomrel 10. novembra toho istého roku a takto sa dostal na čelo komunistickej strany Sovietskeho zväzu. Tam to bolo vtedy o veľkom striedaní. Každú chvíľu niekto z nich odchádzal. V roku 1989 vtedajší pápež Ján Pavol II svetorečil vo Vatikáne Anešku Česku, najmladšiu dceru českého kráľa Přemysla Otakara I. a Konstancie Uhorskej. Na bohoslužbách sa zúčastnilo približne 10 tisíc pútnikov z vtedajšej Československej socialistickej republiky. No a to by v podstate mohlo byť všetko, čo sa týka udalostí z 20. storočia. Poďme za Vabim, lebo toto je spomínanie, ktoré má vždy v sebe nádych aj príjemného, hoci teda je to už o jeho odchode, ale zanechal nám tu krásne veci. Už jeho ocino hrával na gitaru, bol to síce swing, a aby ten sa stal výrazným hlavne v tom folkovom ponímaní. No a aj s maminou, e, ktorá bola skautka, spievali tiež tremské a skautské pesničky. No a v tom 65. sa Vaby vo vtedajšom Gotwaldove, ktoré bolo jeho rodiskom, vyučil za zámočníka. Do roku 1983 aj ako zámočník pracoval, bol aj zváračom, ale najdlhšie registrovaný ako šofér e, sanitky. Od roku 1983 už potom bol profesionálnym umelcom. Tu prezivku získal podľa Fabiho Rivolu, ktorého pesničky hrával v mladosti svojim kamarátom, takže niečo na spôsob Boba Friedla tu máme aj v tejto chvíli, ale samozrejme už z úplne iných hudobných vôd, hoci to nemá ďaleko k sebe, lebo aj Bob Friedl, aj Vabidanek Danek s tou gitarkou boli prevažne spojení a Vaby aj s Milošom Dvořáčkom, s ktorým vystupoval od tých 90 rokov a vydržalo to až do roku 2017, čiže do toho jeho e, definitívneho odchodu. No a medzi pesničkami, e, ktoré nám po ňom zostali, figurujú aj fotky, ktoré by sme si teraz mohli pripomenúť. Nahrávka z roku 1984. uklízel jsem ve skříň a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešek, co jsem kdysi marně hledal. Měl desky z kůže králičí a místy už se moli do něj dali. Však slabou vůně hličí, to ani moli něj už nedostali. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek byl vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší, a pod krempama širáků jim odhodlaně odstávají uši. Těm fakám jak neuškodil čas, čas inkasovat chodil kolem nás. Jak listoval jsem stránkama a v duchu zase šlapal suchou trávu. Nějakej bacil touhle si na svý poutě našel moji hlavu. Tak ten jsem se šit do kapsy a starou tornu na záda si hodil. A vydal jsem se přes lesy, tam kam jsem kdysi s touhle partou chodil. přecházal z místa na místo a přirovnával je k těm starým fotkám. A cestu střídal za cestou a čekal, že je na jedný zas potkám. Zase to nekonečný bloumání a stovky otázek a odpovědí. A slunce skloní hlavu do stráně stráně budou mít za barvu mědi. Těm fotkám nijak neuškodil čas, čas inkasovat chodil kolem nás. Já mezi skalami a tušil, že co hledá, už tu není. občas píše s panami a Dany, ten se dneska znovu žení. I ostatní už sebral čas a jako voda obrousil jim hrany, A z velikánských balvanů na drobnej písek mal všechny plány. Pak vařil jsem si snídaně ze sešitu přikládal jsem listy. Skončilo mý hledání, večer do něj vlepil zase čistý. Teď šla podolů k nádraží, je lidi kolem, slepí jsou a hluší. Neslyší mý zpívání a nevidí, že odstávají mi uši. neuškodil čas. Čas inkasovat chodil kolem nás. No, asi málo ktorý pesničkár dokázal vložiť do svojich nahrávok toľko pohody, a to aj v prípade, že sa to netýkalo len príjemných tém, ako práve Vaby Danek, tento jeho prvý album, už bol o skúsenom pesničkárovi, vyšiel v roku 1984 Rosa na kolích a bola to v podstate taká výberovka tvorby dovtedajšej, ktorú dával dohromady aj e, s tou le legendárnou titulnou pesničkou, ktorá sa stala trempskou hymnou No a išlo o tituly, ktoré boli preverené koncertnými vystúpeniami a než sa dočkali tejto podoby, tak skôr boli o solových vystúpeniach, ale do štúdia prišli aj ďalší muzikanti, ktorí v Abimu vypomáhali pri tvorbe a táto verzia, alebo tieto podoby skladieb si tiež dokázali na seba v tom dobrom slova zmysle namotať množstvo poslucháčov. Pesničky typu Hudsonské šífy, Dívka v Mercedesu, Outsider Waltz, Píseň, co mě učil listopad, Papírové řetězy, Nevadí. V podstatě už dnes klasika folkovej tvorby. My jej zostaneme verní aj v tých nasledujúcich minútach, pretože dnes v kalendári máme aj Mirka Palečka, rodáka z Motičínu, čo by mal byť alebo mala byť časť e, dnešného Kladna. Stal sa folkovým pesničkárom, spevákom a gitaristom, hlavne vo dvojici s Michailom Janíkom, s ktorým sa zoznámil ešte ako 22-ročný na súťaži Talent v 67. No a e, spoločne aj s inými folkáčmi svojej generácie, či už to bol Jarda Hudka alebo Vladimír Merta, začali verejne vystupovať na Pražskom Karlovom moste a potom so svojimi pesničkami sa stali pravidelnými účinkujúcimi v divadle Semafor v tých vychýrených návštevných dňoch Miloslava Šimka a Jiřího Grossmana. Počiatku sa striedali s Karlom Krylom. No a Mirek Paleček, keďže má dnes teda svoje životné jubileum, 80. výročie narodenia, no tak by to asi chcelo, aby sme sa mu trošku povenovali jednotlivých nahrávkach. Táto úvodná, tá je z roku v podstate aktuálneho. Objavila sa na albume Srdeční záležitosť. Je to o texte, ktorý pôvodne písal Rudyard Kipling. S tým prekladom sa pohral Otokar Fischer. No a Mirek Paleček si to teda mal možnosť naspievať. Nebol na to sám, čo sa týka nahrávania, mal aj spriaznených muzikantov v štúdiu, napokon mohlo by to byť počuť aj z konkrétnej nahrávky. Když bez hlavostvím okem klidně měříš, a čtupen sám, že nejsi bez hlaví, když podezříván pevně v sebe věříš, však neviníš svých soků z bezpráví. Když čekat znáš, ba čekat bezem dloby, i sa obelháván neupadat v lež. Když nenáviděn sám si beze zloby, slov snosti nadarmo však nebereš. když umíš snít a nepodlehnout snění, když hloubat znáš a dovedeš přec žít, když proti triumfu i ponížení, jak proti svůdcům spolčeným si kryt. Když nezoufáš, necht pravdivá tvá slova, lstí bídáků jsou pošlapána v káru, Když hroutí se tvé stavení a znova, jak dělník v potu lopotíš sedá. Když spočítat znáš hromadu svých zisků a na jediný hod vše riskovat, zas po prohře se vracet k východisku a nezavzdychnout nad hořem svých strát, Když přinutit znáš srdce své a čivy, by s tebou vytrvali nejvěrněji. A čtep a pohyb uniká ti živý a jen tvá vůle káže vytrvej. Když něhu sneseš přílišnou i tvrdost, když svůj si všem nechť druhem si se stal, když zbracen s davem uchováš si hrdost a nespěšníš byť mluvil s tebou král. Když řekneš svými vteřinami všemi, mě čase, jak bych závodní byl sluš, na širé si zemi. A co je víc, pak synu můj, si muž. A co je víc, pak synu můj, Rudyarda Kiplinga, rodáka z indického Bombaja, kde sa narodil v roku 1865, takže 30. decembra bude jubileum do rodiny Maliara, pracujúceho pre britskú správu na týchto miestach a keďže ho otec aj vyučoval na umeleckej škole a pôsobil ako správca múzea, tak k tej kultúre nemal nikdy ďaleko. To detstvo prežil v Indii, No a postupne ako do seba naberal určité skúsenosti, tak potom z neho vychádzali aj takéto slova. A práve pri tejto príležitosti mi nedá nepoužiť aj slovenskú verziu týchto slov, pretože to je zážitok, na ktorý sa nezabúda, keď sme to svojho času rozbiehali, čo sa týka vysielaní e, rádií ešte v 95. roku, tak môjim prvým hostom za mikrofónom bol Miško Dočolomanský a Práve s touto básňou, ak to tak môžem nazvať, je spojený aj zážitok vidieť ho naživo, ako recituje. Bez papiera išiel, bola tam taká prozba, či by nemohol niečo jednej, lebo prišli za ním dve dámy, majú kamarátku v nemocnici a že či by nemohol niečo e, pre ňu natočiť, tak si sadol za mikrofón a vtedy sme nám padali sánky, ale samozrejme pri hercoch tohto typu to možno nebolo nič nezvyčajné, lenže my z vidieka vidieť takýchto umelcov v priamom prenose sme samozrejme zostali úžasnutí a Michal Dočelomanský vtedy spustil takto. Radiard Kipling Ak Ak jasnú mysel nestratíš, keď všetci navôkol blázniac obvinia ťa v zlosti. V neviere iných, ak sám dokážeš si veriť, no zvážiť aj ich pochybnosti. Ak zvládzeš čakať, neznaviať sa pri tom, lžou neodpovieš, ak ťa oklamali, nenávisť druhých nesplatíš tým citom, no nebudeš sa tváriť dokonalý. Ak dokážeš sniť, nedať však snom vládu, myslieť, no dumy neurobiť cieľom, do očí pozrieť víťazstvu i pádu a rovnaký byť k tým dvom nepriateľom. Ak zvládzeš počuť nožmi pokrivené v nástrahu bláznom priame svoje slová, ak z ruín veci, čo žil si len pre ne, z odratou dlaňou tvoriť začneš znova. Ak dokážeš dať výhry na hromadu a staviť všetko na jeden ťah kariet, prehrať a začať znovu od začiatku a slovka o tej strate neprevravieť ak dokážeš dať povel srdcu, svalom, nech slúžia ďalej, aj keď odomreli. Kráčať, keď nič už v tebe neostalo, len vôľa, ktorá vydržať im velí. Ak udržíš si hrdosť, vraviac k davu, prostotu zasa králmi obklopený, ak nezohne ti hnev či priazeň hlavu, ak napriek úcte nik ťa neprecení, ak vložíš pritom do minúty prísnej 60 sekúnd behu z celej sily, tvojou sa stane zem i poklady z nej. A čo je viac, bude z teba človek, syn môj milý. No, a toto bolo bez jediného strihu, bez jediného takého zakoktania, ako sa mne darí občas. A záznam, ktorý si uchovávam do dnes stál za to vidieť to v priamom prenose. No a takúto podobu teda má slovenská verzia tvorby, ako Michal Dočolomanský povedal, Radiarda Kiplinga, po ktorom tu zostali z takých výraznejších diel hlavne kniha džungli, napríklad, dostatočne známa a viackrát sfilmovaná a ponúknutá. Boli by tu aj ďalšie tituly, ale dnes to nestojí práve na ňom, pretože v hlavnej úlohe bude a aj naďalej ešte v ďalších štyroch nahrávkach Miroslav Paleček a keďže sa spájal predovšetkým s Michailom Janíkom, tak si ich aj ako dvojicu pripomenieme. Nahrávka z júla roku 1984, ktorú Mirek Paleček zhudobnil, text dodal jeho hudobný kolega. Michail Janík a spoločne to s akustickými gitarami je v Československom rozhlase vtedy zaznamenali. Pesnička dostala názov když nám bylo 15 let. Všechny holky byly hezký, když nám bylo 15 let. Staří dávali nám rady, znali jsme je na spaměť Čemu jsme se tehdy smáli, když nám bylo patnáct let? Kterou cestou na rozcestí, kterou cestou jen se dá, na který mi neštěstí, štěstí, na který mi hrozí pán. šli jsme pro prvních pár facek. S důvěřivou tváří dá, jako první pivní tácek. Svět nám nikdo nepopsal, nepomáhali nám pranic, vědomosti školních lavic kterou cestou na rozcestí, kterou cestou jen se dá, na který mi kine štěstí, na který mi hrozí pád. Pomaloučku, polehoučku, nastal první chvásek čas, na kalhotách žádný faldy. Z kráně zdobil dlouhý vlas. Říkali jsme silná slova a nevěděli, co je v nich. Kterou cestou na rozcestí, kterou cestou jen se dá Který mi kine štěstí, na který mi hrozí pán. Dnes mě hladějí proti srsti, kamarádi z dětských let. Říkají mi nebuď blázen, jako kdybys neznal svět Vzpomeň si, jak jsme se smáli, když nám bylo 15 let. Kterou cestou na rozcestí, kterou cestou jen se dá, na který mi kine neštěstí, na který kine neštěstí, na který zvyky neštěstí. No, ťažko to je eh, z eh, vlastného pohľadu povedať, ktorou cestou sa treba vybrať a kde nám to šťastie bude mávať. Lebo no, kynutie nemusí byť len kysnutie cesta, <laughs> ale môže vám aj niekto kývať rukou. Duo Paleček Janík, mm, tak toto už na konci 60 rokov bolo ponúkané cez hudobné nosiče, LP platne, single, z počiatku hlavne teda tie malé platne. V niektorých pesničkách ich posilnila a bola posilou speváčka, kamarátka Zuzana Borianová. No a melodický, poetický štýl, krehké dvojhlasy, kritici to prirovnávali aj už spomínanej dvojici Eh, Paul Simon, Art Garfunkel. Pesničky skladali spoločne aj samostatne. Michael Janík písal prevažne teda texty, Miroslav paleček zase hudbu. No a sú aj tí, ktorí naspievali ich skladby, Viktor Sodoma, Valeria Čižmárová alebo Jana Robová. A neskôr, keď sa teda toto duo definitívne rozhodlo, každý si ísť samostatnou cestou, tak eh, Mirek Paleček nachádzal inšpirácie aj v tvorbách iných, napríklad Jaroslava Seiferta, ktorý ako český básnik, spisovateľ a novinár, respektíve prekladateľ, sa zaradil medzi neprehliadnutelné postavičky svojho žánru a stal sa jediným českým nositeľom Nobelovej ceny za literatúru z decembra roku 1984, ktorú získal za poéziu, ktorá e, svojim obsahom vynaliezavosťou mimoriadnou podávala oslobodzujúci obraz ľudskej nezdôlnosti a mnohotvárnosti a napriek komplikovaným vzťahom s vtedajšou vládnou mocou obdržal aj titul národného umelca. Patril k signatárom Charty 77, v tom 84. si pre cenu ale nakoniec ísť nemohol, pretože mal už e, dosť podlomené zdravie, takže ju preberala jeho dcéra a aj keď to bola významná udalosť, tak sa e, vo vtedajšej tlači a v médiách objavila len taká, taká zmienka, akože niečo sa tu udialo. No, bolo to samozrejme aj zo strany tých vtedy neobľúbených západných krajín. No, dnes by to samozrejme, keby bol stále vietor takto otočený bolo rozmetané na Frankfurtce, ako si dovolil vôbec prevziať cenu od niekoho nevhodného. Ale samozrejme z dnešného pohľadu to bolo krásne a tvorba Jaroslava Seiferta si teda našla priestor aj v pesničkách Miroslava Palečka tak si jeden takýto titul teraz poďme pripomenúť za augusta roku 2020 keď to Mirek Paleček ponúkol na celom profilovom disku s názvom Písne domova s podtitulom Podsta Jaroslavu Seifertovi. No a spomedzi tých 17 nahrávok dnes povytiahnem titul s názvom Upražské Lorety. Upražské Lorety na starých schodech k Loretě blouznivou větu po větě do vlasů šeptáš komu si kdo rozumět ti nemusí když ohlédneš se, kde si stál a co si dříve neviděl anděla spatříš opodál jež stojí tu však bez křídel kdo už vás líbal na čelo a kolik mužů probdělo bez početní a nocí svých u očí hnědých studených dnes je tak těžko na světě a co jsem tedy vlastně chtěl na starých schodech k loretě kde čas i křídla zurážel kamená křídla komu si, kdo už víc létat nemusí, kdo stíhy svého podstavce, nemusí myslit o lásce, kdo viděl kolem Lorety, jež trčí tu jak on šelá, už kráčet víc než staletí, co rodila se umřela však v téhle chvíli pojednou zašumělo, co s nade mnou. A já jsem ve tmě uviděl vzlétnou tu sochu bez křídel. Zatímco létla, já tu stál a držel ruku komu si, kdo na to vůbec nečekal a rozumět mi nemusí a rozumět mi nemusí, a rozumět mi nemusí. Tak táto muzika by mohla byť zrozumiteľná. A my toho Jaroslava Seiferta použijeme dnes aj ako mostík k tvorbe ďalšieho zaujímavého pána, respektíve pánov, lebo treba hovoriť v množnom čísle. E, došlo aj na predstavenia v osvobozenom divadle a tam bolo aj použité práve úsilie Jaroslava Seiferta ako prekladateľa. No a hra oslobodzeného divadla autora Gilema Apolinéra Prsi Tyresiovi tak to bolo práve o spolupráci s Jaroslavom Sajpertom no a Osvobozené divadlo to bolo postavené hlavne na trojlistku Jiří Voskovec, Jan Verich a Jaroslav Ježek na pesničkách e, tejto trojice čo bolo k divadelným hrám skladané a išlo prevažne o swingovú a jazzovú hudbu práve skladateľská činnosť Jaroslava Ješka bola v tomto prípade veľmi dôležitá a texty Jiřího Voskovca a Jana Vericha tak tie boli inšpiratívne potom aj v neskoršom období a samotný Mirek Paleček na tom vystaval aj svoj album s názvom Ješkárny, ktorý točil v roku 2014 ako solista a hneď došlo na 15 pesničiek skladby typu Civilizace Davida Goliáš, Ezoba Mravenec, e, Stonožka, Tragédie Vodníková, Šaty dělaj člověka alebo Nebe na zemi, Život je jen náhoda, dostatočne známe to Evergreeny a pridal k tomu ešte aj jeden titul, ktorý si teraz pripomenieme. Táto pesnička je pôvodne ešte z roku 1929 a v podstate ide o také prvé spoločné blues, tejto trojice Ježek Voskovec Verich pôvodne bolo zložené pre použitie e, v titule s názvom Babylon, neskôr bolo zaradené v takej zborovej úprave do reví Ostrov Dynamit. Skladba bola vytvorená v Brne v divadle na výstavisku, kde v tom čase Voskovec s Verichom hrali na zájazdovom turné pri posedení v tamošej kaviarni No a keď poviem názov, tak by mohlo byť hneď jasné, lebo ono by sa to mohlo spojiť aj v titule, e, ktorý e, mali možnosť ponúknuť e, Jan Svierák a herci z rovnomenného filmového titulu z roku 2001, čiže ide o Tmavomodrý sviet. Mám pocit, že tento filmový príbeh môže byť, že mnohí zachytili o letcoch v Británii, Eh, ktorý s eh, Ondřejom Vetchým v hlavnej úlohe si tiež na svoju stranu získali určitú pozornosť. Napokon eh, film pri udeľovaní českých levov vyhral v kategórii Najlepšia réžia, kamera, hudba a strich a obdržal aj cenu za divácky najúspešnejší český film tejto doby. Ale táto verzia samozrejme vo filme nezaznela. My si ju vypočujeme práve v tej folkovej úprave podaní dnešného jubilanta. a šest let. Melancholický sen pozoroval svět. vo modrý svět. No, tmavo modrý svět Jiří Voskovec o vzniku tejto skladby napísal o svojich spomienkach aj nasledovné. Jednoho májového odpoledne v Brne sme všichni tři ve spolek míchali tóny ze slovy, až sme rukou společnou a nerozdílnou zhotovili nejmodřejší ze všech svých blues, tmavo-modrý svět. No a z rozprávania Jana Vericha sa dá vybrať aj nasledovné. Ježek se stal v 29. roce hudebním šéfem v Osvobozeném. To byla naše třetí sezóna a jedna z nejtěžších byla ukrutná zima. Hráli jsme v Adrii, kde se netopilo, lidé seděli v kabátech, někdy se obecenstvo vešlo do prvních dvou řad. Napsali jsme za tu sezónu několik her a žádná nezabrala. Nakonec jsme se oba roznemohli, pak půl orchestru dalo výpověď. Tehdy jsme angažovali Ješka, který nám předtím sloužil už, alebo složil už několik písniček. Byli jsme po uši v dluzích a nezbývalo, než odjet z Prahy a zkusit štěstí na zájezdovém turné a zachránilo nás tenkrát Brno, kde zabrala Vestpoketka Ježek jel s námi, byl skladatelem, aranžérem, kapelníkem a taky uměleckým šéfem orchestru, který měl jen šest členů, takže v něm musel hrát ještě na piano. A tenkrát v Brně jsme napsali Tmavomodrý svět, v divadle na výstavišti, seděli jsme tam, bylo odpoledne a my potřebovali rychle hudbu do jednoho skeče. Chtěli jsme, aby to bylo blues a nutili jsme Ježka, aby napřed složil melodii a my, že pak uděláme slova Ježek se zlobil a říkal až prvním, aspoň první řádku, kdybyste vymysleli volové, co mám čeho chytit. Plácali jsme, co nám přišlo na jazyk, až taky někdo navrhnul netoliko, že je tma, ale nevidím. A to se mu zalíbilo, bručal si to a najednou z něj vylítla melodie. Volové, teď to musíme opakovat, naléhal. A zase 12 stop a už skládal pokračování, při kterém nás napadlo vím, že je tu všude tma, já ji nevidím a za chvíli byla písnička hotová. No, skladba prakticky vystihuje aj ten životný osud Jaroslava Ješka, protože napokon přišel o zrak. Neskôr bol schopný rozoznávať len tmavé otiene modrej, preto tmavomodrý mrak a môj doposud dokonalý zrak a podobne. Slová sa do tejto pesničky dostali, no a ako vidieť, teda neskôr to oslovilo aj jubilanta Mirka Palečka, ktorý zostavil potom aj z ďalších pesničiek celý albumový komplet. No, pokiaľ ide o spoluprácu s Michailom Janíkom, tak ono sa to skončilo v roku 2011, vtedy došlo k tomu umeleckému rozchodu, zatiaľ čo Ehm, Michal Janík eh, svoje aktivity doslova zamrazil, tak Mirek Paleček eh, vystupoval naďalej, či už ako solista, alebo vo dvojici s Ivom Jahelkom, s ktorým tiež zaznamenali nejaké tie nahrávky, ale dnes to bude len jeho, tak povediac, eh, skôr taká solová cesta, tá záverečná pesnička dnešného bloku, tá je z roku 2004 z albumu nazvaného Každej je nejakej, a tiež triafa klinček po hlavičke. Text napísal Miroslav Kuželka a nahrávka dostala názov už dávno Nejsem, co jsem byl. A ono to v podstatě platí o každom. Už dávno nejsem jako dřív, tak jak jsi mě chtěla mít Ten chlápek, co byl samej vtip, co říkal, všechno s úsměvem jde líp. Všechno jde líp. Čas odnes naše přání pryč, i touhy z dávných let. Ztratil jsem k pousmání klíč a koukám, kam se koulí ten náš svět. Kam koulí se svět. Ve fotkách usnul čas, ten příběh spálil mráz. A jenom ve vzpomínkách v tajných skřínkách dál ukrytý jsou přání až z dětských let jak dobít svět. Jen někdy ohlídnu se zpátky, v čase dál než smí. Lásky, co nepřijdou, plány, co nevídou. Dál se ztrácí životný jubilant, čerstvá 80 tak sme si aspoň piatimi pesničkami pripomenuli to, čo svojho času ponúkal ako pesničkár. Ponúkali to aj iní, ktorých máme dnes v kalendári. Nie všetci už medzi nami sú. Dalo by sa povedať, že väčšina z tých, ktorých si teraz dovolím povytiahnuť, je už na tom povestnom druhom brehu. Mort Schumann, rodak z Brooklynu, ten bol ročníkom 1936 a stal sa skladateľom a producentom, aj študoval hudbu na New Yorkskom konzervatóriu a potom vytvoril s Dokom Pomusom známú autorskú dvojicu a ich pesničky spievali celkom slušné legendy, Bobby Darin, prípadne Elvis Presley a mnohí ďalší a z toho autorského pera mm, tiež vzýšlo viacero skladieb, e, stali sa aj autormi hitu Šalalala Lee anglickej formácie Small Faces, u nás to poznáme teda v podaní Vaška Neckářa. E, Mort zomrel v januári 1991 ako 54-ročný. E, Brian Holland, e, ročník 1943, ten sa stal spevákom a skladateľom rodak z Queensu z New York City. Jeho prvou kapelou bola skupina Delphys a v auguste roku 1960 sa dostal na čelo amerického rebríčka so skladbou Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Don't Bikini. Mnohí to môže byť, že zaregistrovali potom na začiatku 90 rokov v podaní kapely Bomba Lurína. On mal vtedy 16 a stal sa idolom americkej mládeže, keď táto pesnička ako pôvodná záležitosť bola hitovkou a potom neskôr ešte e, mal e, v rebríčkoch aj ďalšie skladby Silly Dwight Kiss, tá je z júna 1962 tiež sa dočkala celkom zaujímavých verzií na jeho konte by malo byť zhruba 20 albumov a kompilácií čerstvým 80 nie je dnes len Mirek Paleček ale aj Neil Young rodák z Toronta kanadský spevák, gitarista a skladateľ, ktorý bol spoluzakladateľom americkej kapely Buffalo Springfield, folkrockovej formácie, ktorá vznikla v marci 1966 v Los Angeles. To mal 20 rokov, blížil sa k 21. No a v októbri no, ponúkli aj prvý album pod tým istým názvom. Rozišli sa v 68. ale stihli vydať 4 profilovky. No a potom v máji 68 zakladal jeho spolufráč eh, Steven Stills formáciu Crosby, Stills and Nash. V auguste 69 to rozšírili na štvoricu, keď pribudol práve Neil Young a od tohto dátumu účinkovali teda potom pod názvom Crosby, Stills Nash and Young a vydali 8 albumov. Najúspešnejším z nich bolo Deja Vu, vydané v marci 1970 a dostali sa v rebríčkoch tiež na najvyššie pozície. Neil Young, ten by mal na svojom konte mať aj úctyhodných zhruba 40 sólových albumov. Ak teda stále je najčerstvejším Coloredo z oktobra 2019. No a slávil úspechy hlavne v tých 70 -tých rokoch. Stal sa aj držiteľom potom vyznamenania Order of Canada, ktorý dostal v decembri 2009 inak 30 ceny Grammy na jeho konte a pred 30 rokmi bol uvedený aj do rock'n'rollovej siene slávy ako sólový umelec v roku 1997 potom aj spolu so skupinou Buffalo Springfield. Errol Brown, rodák e, z Kingstonu, z Jamajky, ročník 1948, ten sa stal spevákom a skladateľom skupiny Hot Chocolate, formácie založenej alebo skôr zloženej z hudobníkov aj bielej, aj tmavej pleti. Vzniklo to v roku 1969 a už v auguste roku nasledujúceho mali v hitparádach aj prvú pesničku a celkom sa im darilo hlavne v tých 70 rokoch. V 92. sa to dalo dohromady opätovne. No a to už bolo bez e, Erola, ten sa vrátil na koncertné pódia e, v podstate už len ako solista a to iba výnimočne jeho životný príbeh skončil v máji pred desiatimi rokmi na Bahamách to mal 71 No a ešte tu máme jedno meno, tiež už je to len o spomienke. Leslie McCoyn, rodák z Edimburgu, zo Škótska, spevák kapely By City Rollers. E, je to o 70. výročí narodenia. Táto formácia vznikla v jeho rodisku v 67. No a Keep of on Dancing, to bola taká prvá pesnička, s ktorou slávili úspechy a zhruba Ďalšie 3 roky boli veľmi úspešné. V singlovej hitparáde mali 12 pesničiek, dve z nich sa dostali až na najvyššie poschodie, možno Bye Bye Baby by mohla byť jedna taká výraznejšia. No a ich tvorbu má možnosť dokumentovať 14 vydaných albumov, 5 z nich vyšlo iba v Japonsku a Spojených štátoch. No a kapela bola aj hosťom na festivale Červeník v auguste 2019, ale nakoniec tam v podstate ani veľmi nevystupovali, pretože došlo na veľkú prietrž mračien s búrkou a toto im neumožnilo vystúpiť, takže aj takéto veci sa stávajú. Napokon jeho životný príbeh skončil v apríli pred 4 rokmi. To je z dnešného hudobného kalendára, čo sa týka tých mien z spoza hraníc e, v podstate všetko. Ešte samozrejme máme tu aj oslávencov, e, ktorých si budeme pripomínať neskôr, ale teraz už prejdeme k trikolore, je najvyšší čas, aby sme si pripomenuli trojlistok nahrávok, e, ktoré majú niečo spoločné. No a čaká na nás ako prvá nahrávka s názvom Listopad. To bude titul, ktorý by nám mohol takto pripomenúť album s názvom Václavák a s ním v roku 1992 prišla Iveta Bartošová. Bola to spolupráca aj s Michalom Davidom, ono sa to premietlo napríklad aj do pesničky s názvom Listopad. záležitosť. Mesiac je 11. v poradí každý rok, ale nebolo tomu tak vždy. Napokon podľa latinského slova novem je označenie slova 9, pretože pôvodne bol 9. mesiacom, vtedy ešte 10-mesačného rímskeho kalendára a keď sa pridali dva, tak už mu teda tento názov v podstate zostal. A listopad Českej republike, to je také poetické označenie pre tento mesiac, aj významovo už naznačuje, čo sa to týka, keď teda listy z, to, z tých stromčekov nám padajú. Listopad bol aj názov pesničky, ktorý nám pripomenul album Ivety Bartošovej s názvom Václavák, na ktorom spolupracovala predovšetkým s Michalom Davidom, ktorý tam podstate vyskladal to najpodstatnejšie na tomto albume. Nebol jediným autorom, lebo nájdeme tam aj dva kúsky od Ladislava Štajdla, dokonca aj od Petra Naďa. Melódiu k textu Pavla Vrbu v prípade pesničky Juanita, pričom Pavel Vrba bol teda tým najdôležitejším elementom. Niečo pridali ešte Eduard Krečmar a Jan Krúta, ktorý sa postaral o text k úvodnej balade Půlnoční smíření ktorá sa stala jednou z takých najvýraznejších z tohto albumu. No a my si budeme pripomínať ešte ďalšie dve nahrávky, ktoré k novembru nemajú ďaleko, už len tým, že sa objavili v názve. Tá nasledujúca skladba bola prezentovaná cez album s názvom Pelikán v máji roku 2002, ponúknutá aj ako súčasť kompletu Celkovo 14 pesničiek sa vtedy objavilo na albume, ktorý sa stal tretím v poradí v prípade Jany Kiršner po jednotke z 97., ktorá bola pomenovaná po speváčke a dvojke o dva roky mladšej, nazvanej e, V cudzom meste, bol Pelikán teda ďalším a aj očakávaným titulom, že kam to bude smerovať po úspechu práve albumovej dvojky No a malo to aj podobu piesni s názvom November. November dozvieme. November, tak to je obdobie, keď už ľudia si to zvykli spájať e, hlavne so zazimovávaním, mesiac dažďa, vetra, chladných nocí, listy opadávajú, polia sú rozorané, v prírode prevláda posledná e, možnosť stretávania sa ešte s nejakými kvietkami. No a máme tu aj dni významné, tradície, ktoré každoročne prichádzajú na pretras. V úvode mesiaca vždy teda Sviatok všetkých svetých spojený so spomienkou na zosnulých. 11. novembra prichádza Martin, zvykol chodiť aj na bielom koni, asi mu ho už ukradli. Podľa pranostik je s ním spojené predpovedanie zimy, lebo ak príde na tom bielom koni, znamená to metelicu a tuhú zimu, takže zase bude zrejme teplo. 22. november to je deň, keď na Svetú Katarínu si ľudia podľa, podľa tradícií zvykli odložiť posledné zvyšky práce, keďže sa blížila zima. No a potom je tu ešte Sviatok Svetého Ondreja na sklonku mesiaca, kedy sa podľa pranostík predpovedá celoročné počasie a je to spojené aj s tradičným lievaním olova, veštením budúcnosti, aj keď nie každý je samozrejme tomu naklonený, ale tak je nás veľa. Všetci už sú rozkúkaní na rôzne svetové strany, ale my ešte budeme smerovať náš pohľad práve k novembru a aj ku kvietkom, chryzantémam, ktoré sa dostali do pesničky. Text e, napísal Kamil Peteraj. No a na sklonku 80 rokov to ponúkla Marika Gombitová so svojou melódiou. Ono sa to na albume takom klasickom neobjavilo, keď tak na výberovke, ktorá dostala názov Polnočné otázky z roku 1989 a potom pri reedícii albumu Voľné miesto v srdci tak to bolo ponúknuté ako bonus k tým 11 pesničkám zo základného albumu, ktorý dávala dohromady s Vašom Patejdlom a skupinou Gravis v tom čase. Takže nahrávky typu Uličník Bosk, čo je dueto s Vašom, ale bolo ponúknuté predtým aj s Robom Grigorovom. Je tam prípad pre rodičov, adresa ja, adresa tí chlapci v pasci alebo e, správne dievča. To sú také tie výraznejšie z tohto obdobia. No a ako bonusovka tam zaznela práve pesnička s názvom Novembrové chryzantémy. Novembrové chryzantémy určite, ale ešte by sme mohli 5 kúskov zo strany zajtrajšieho oslávenca, respektíve v čase prvej reprízy dnešného, pretože Maruška Rotrová patrí medzi neprehliadnutelné elementy, tak si prejdeme niekoľko singlov, nebudú to tie najvýraznejšie, ale patria medzi celkom zaujímavé diela. Už aj ten úvodný na nás o chvíľočku čaká a bude možno z netradičného smeru čo sa týka autorskej práce, ale predtým ešte poďme do toho dnešného kalendára nahliadnúť, lebo máme tam mena, ktoré sa v historickom ponímaní dokázali celkom slušne zviditeľniť takým najvzdialenejším letopočtom 1742, práve 12. novembra, vtedy e, došlo, no pozerám, že skôr k odchodu ako k narodeniu, lebo bol februárovým oslávencom, ale ono nám to tiež pasuje do úvodu tohto bloku. E, nemecký lekár a chemik Friedrich Hoffmann, ktorý vynašiel kvapky, známe pod jeho menom, to sú tie legendárne Hoffmanové kvapky. V každej domácej, domácnosti sa zvykli nachádzať a boli v obľube. Pripravovali sa z troch dielov liehu a jedného dielu éteru a užívali sa na tlmenie bolesti, žalúdočné ťažkosti a podobne. Používanie tohto lieku v podstate pretrvalo dodnes a pre tieto kvapky e, našli súčasníci využitie aj pri čistení optík prístrojov. Bol členom niekoľkých vedeckých spolkov a aj e, vedeckých rozpráv, autorom sedemdielnej knihy o tom, ako žiť dlho a zdravo a odporúčal primerané stravovanie, cvičenie, dostatok čistého vzduchu a spánku ale mnohým dokáže pomôcť aj príjemná muzika, dokáže ich dvíhať aj vo chvíľach ťažkých a nie príliš jednoduchých, tak to skúsime s tou nasledujúcou nahrávkou zo 6. apríla roku 1971 s prívodným orchestrom eh, telesovedené Karlom Vlachom. Maria Rotrová než mala plameňákov, tak e, mala možnosť e, aj s takýmito telesami sa dávať dohromady, ale aj popri tom, ako plameňáci fungovali, tu boli nahrávky tiež e, s inými. No a ja si meno autora ešte nechám pre seba, pre tých, ktorí náhodou netušia, koľká by je. Poďme si najskôr vypočuť titul, ktorý dostal názov Ešte chvíli. Ešte chvíli. se vzdouvá, pevně nacouvá, jen moje rozjochané. E, pesnička, ktorá nám pripomenula účasť e, Márie Rotrovej na Dečínskej kotve v roku 1971. Ono sa to objavilo na singlíku spolu so skladbou Muži z lodí, e, kde interpretom sa stal Aleš Ulm. No a v tomto prípade teda spolupráca, čo sa týka autorstva, tandemu Václav Fischer a Petr Janda ten písal muziku tejto pesničke, na bicie si zahral aj Petr Hejduk, takže Olympik ako taký nemal k tomu ďaleko. No a samozrejme sprievodné teleso Karel Vlach a jeho orchester. Tak toto nás vrátilo nikde na začiatok, taký výraznejší, čo sa týka solovej cesty. Marušky Rotrovej mala vtedy 30 rokov, rodáčka z ostravskej časti Hrušov, pochádzajúca z hudobnej rodiny, ocino Varhaník, mamina speváčka. Ona sa učila hrať najskôr na klavír, potom pracovala ako úradnička v sporiteľni a už v tomto období sa zúčastnila aj súťaže hudobnej. Hľadali mladé talenty ešte v roku 1960, to mala 19 rokov, s prievodným telesom orchester Gustáva Broma. Na základe tejto súťaže dostala pozvánku do televízie a tam potom mala možnosť predniesť verejne prvú zo svojich pesničiek, respektíve pesničiek, ktoré jej autory Jan Hamr a Jaromír Hořec e, ponúkli, rozmarné stvoření. Odmietala sa dlho presťahovať do Prahy, neskôr tak učinila, ale hlavne zostala verná Ostrave, e, kde mala aj svoju sprievodnú formáciu, konkrétne teda Flamingo, neskôr známe ako Plameňáci, ktorí spolupracovali aj so slovenskou stranou, hlavne s Košickou televíziou pri príprave programu Zlatá brána, kde natáčali podklady pre mladých a malých speváčikov a došlo aj k spolupráci po tejto stránke. Dueto vzniklo, autormi sa stali Richard Kovalčík a Vladimír Čort a spolu s Maruškou Rotrovou sa vtedy na mnohých pódiách aj pred televíznymi kamerami ako partnerka spevácka objavila aj hviezda Zlatej brány Tamara Špaková, napríklad v pesničke Až príde tvůj čas. Až přijde tvůj čas. bližšie k súčasnosti, aj keď nie veľmi, iba o dva roky, do 73. roku a ešte v tých 70. rokoch e, chvíľočku zotrváme. Ono tam je čo vyťahovať. Prvá dlhorajúca platňa vyšla Márii Rotrovej v roku 1970 a potom už spolupracovala s, v podstate skoro všetkými orchestrami vtedajšej doby, však napokon aj orchester Václava Hybša, ktorý ju bude sprevádzať v tej nasledujúcej pesničke bol jedným z týchto orchestrov a objavilo sa aj niekoľko výborných textárov, ktorí pre ňu dokázali písať pesničky, ako sa zvykne hovoriť, že priamo na telo. Hlavne Jarek Nohavica, Jaroslav Vikrent a Jiřina Fikejzová. No a došlo aj na vystupovanie vo vtedejšej československej televízii. Našlo sa dosť priestoru, zahrala si aj v muzikáli Neberte nám princeznu a účinkovala v programe Divadelko pod vieží vzniklo 22 dielov, kam si pravidelne pozývala e, na tú dobu významných hostí, nielen z českej, ale aj slovenskej strany, no a s niektorými potom natočila aj duety. Na konci 80 rokov sa dostavili prvé osobné aj zdravotné problémy. Tá umelecká dráha bola narušená aj tým novembrom 89. To už 4 roky žila v Prahe a bola druhýkrát vydatá, z prvého manželstva dvaja synovia a obaja sa zviditeľnili po tej skladateľskej stránke, ale s priezviskom Kučaj. Môže byť, že mnohí narazili na, tento, na toto meno, ale my si ju budeme samozrejme pripomínať v nahrávkach, ktoré s tým až takú veľkú súvislosť nemajú. Nasledujúcu nahrávku, ktorú si pripomenieme z roku 1977, dávali ako autory dohromady Boban Ondráček a Zdeněk Borovec a dostala názov Máme víkend Share of Club stredu to ešte nie je také, aby sa takto juchalo. To až potom, keď príde práve piatkový, sobotnejší termín pre väčšinu, lebo nie každý má cez sobotu, nedelu voľno. No a než budeme mať voľno aj my, ešte sa poďme pozrieť aj na mena z toho dnešného kalendára, ktorých eh, je treba pospomínať týchto oslávencov, lebo niečím významným predsa len prispeli. Alexander Porfirievič Borodin bol ruský hudobný skladateľ, ročník 1833. No a najvýznamnejším dielom snáď opera Knieža Igor. Ďalší pán, ktorý mal podobné priezvisko, August Rodin, francúzsky sochár, o 7 rokov neskôr narodený. Ním sa začala údajne éra moderného sochárstva. Peter Dobroslav Bela, narodený v Liptovskom Mikuláši, básnik, ročník 1842, autor hymnickej piesne Akási mi krásna. Kim Hunter, americká herečka, narodená pred 103 rokmi, tak e, ako Janet Cole pôvodne účinkovala aj vo filme Planeta opíc, aj v pokračovaní dovnútra Planety opíc. Zomrela vo februári 2002. František Šťastný, je to 98 rokov od narodenia, bol českým e, pretekárom, motocyklovým závodníkom, ktorý sa už počas svojho života stal legendou, narodený v obci Kochánky v okrese Mladá Boleslav, ako 15-ročný začal pretekať na bicykli. V 48. reprezentoval s Janom Veselým Československo aj v prvom ročníku pretekov Mieru No ale potom bol hlavne ako motocyklový pretekár výrazný a po skončení kariéry tiež pracoval nejaký čas v motoristickej redakcii Československej televízie ako komentátor motoristických športových prenosov a v programe Automoto Reví zomrel v apríli roku 2000. O dva roky mladšou od neho bola americká herečka, monacká kňažná Grace. Ako herečka Grace Kellyová sa predstavila aj v známom westerne na pravé poludnie alebo vo filme Alfreda Hitchcocka Okno do dvora a za úlohu v titule Dievča z vidieka získala aj Oscara. Tu svoju kariéru ukončila v podstate vo vrcholnej fáze svojho života, keď sa vydala za monacké knieža Rainera. Zomrela tragicky pri autonehode vo v septembri roku 1982. O 10 rokov od nej, neskôr narodená, ročník 1939, rodáčka zo Záhorskej vsi, operná speváčka Lucia Popová, ktorá pôsobila aj vo Viedni, aj v Mníchove, ale aj v milánskej Laskale, aj v londýnskej Covent Garden, či v New Yorkskej metropolitnej opere. Išla si teda touto cestou. Zomrela v novembri 1993 Minulosťou je už aj životný príbeh Jiřího Pechu, zvaného Peca, ktorý bol rodákom z Třebíča, ročník 1944, stal sa televíznym aj divadelným hercom. Asi najznámejšou postavičkou je ten aniel eh, z titulu Dedičství, kde teda hlavnému hrdinovi hovoril, co se neříká, ale sú tu aj balada pro banditu Lotrando a Zubejda alebo Pupendo, kde sa objavil. Zomrel vo februári pred šiestimi rokmi. Emil Horvát mladší, rodák z Nitry, herec a divadelný režisér. Dnes je 80 čerstvým, tiež bol riaditeľom činohry Slovenského národného divadla. Nadia Komanečiová, rumunská gymnastka, ročník 1961, držiteľka piatich zlatých olympijských medailí a prvá gymnastka, ktorá dostala v súťaži najvyššiu známku, číslo 10. V 89. ešte pred pádom režimu v Rumunsku emigrovala cez Maďarsko a Rakúsko do Spojených štátov, kde sa natrvalo usadila. V 96. sa vydala za bývalého amerického gymnastu Barta Conera, No a e, od 29. júna 2001 je naturalizovanou štátnou príslušníčkou Spojených štátov. Čerstvou 50 by mala byť Angela Watson, americká herečka, e, ktorá si zahrala v seriáli Krok za krokom, stvárnila tam dceru Carol, čiže Keren Fostrovu, môže byť, že mnohým po tejto stránke bude známou. Anna Hathaway, americká herečka, ročník 1982 a ako speváčka sa zviditeľnila. E, známejšou sa stala vďaka Disneyovke Denník princeznej z roku 2001 a v roku 2004 si zahrala aj v pokračovaní. Samozrejme, že tých úloh bolo viac. Stala sa aj držiteľkou niekoľkých ocenení, ako je Zlatý globus, filmové ceny BAFTA, v neposlednom rade obdržala aj Oscara za najlepšiu herečku vo vedľajšej úlohe a magazín People ju nazval jednou z prelomových hviezd roku 2001. Tiež sa objavila na zozname 50 najkrajších ľudí sveta o ďalších 5 rokov neskôr, ale krásu môžete mať aj v sebe ukrytú. Aj v piesňach ju môžeme nachádzať, snáď aj v tej nasledujúcej, ktorá bude už v podstate predposlednou v rámci Petroliky. Navštívime teraz ulicu na závrati. Čaká na nás titul, ktorý Marie Rotrova točila v januári roku 1985. Autormi Vladimír Figar a Jaroslav Dratnal s prievodným telesom Ostravský rozhlasový orchester. ulice a říká se jí na závratí. A tam chci mít svůj dům, ať platím, kolik platím. Z kuchyní do dvora a z okny přímo do ulice. Svět vidět se zhora a ráno z okna vyklonit se. Tam na té ulici jsou všichni lidi bohatí té ulici trpí se krásnou závratí. Tam na té ulici velké se dějí věci. Tam na té ulici chci svůj dům, chci svůj dům. Vystavět si Dívám na tuku, prodávat budu dole a chytat za ruku všechny, kdo půjdou kolem chytí, aspoň zkusím. A koho nechytím, pro toho zaběhnu si. Tam na té ulici jsou všichni lidi bohatí. Tam na té ulici trpí se krásnou záhradí. Tam na té ulici velké se dějí věci. Tam na té ulici chci svůj dům, chci svůj dům si doma sny na rogalově křídle. Vysadím před domem záhony pod směchutě, ať ženské omládnou a chlapy mají chutě. Tam na té ulici jsou všichni lidi bohatí, zavratí. Tam na ulici se dějí věci. Tam na ulici chci svůj dům, chci svůj dům. si Lucerny ověším, bombony značky sisy. Kluci se potěší a život osladí si co zbude po plotu, všetko do bazaru dám. Sedmnáct životů za jediný život tam. Tam na té ulici jsou všichni lidi bohatí. Tam na té ulici trpí se krásnou závratí. Tam na té ulici velké se dějí věci. Tam na té ulici chci svůj dům Chci svůj dům vystavět si. Tam na té ulici jsou všichni lidi bohatí. jsou všichni lidi bohatí. Tam na té ulici trpí se krásnou záračí. Aj my jsme dnes mohli být bohatší o emócie vložené do jednotlivých nahrávok. Ještě si jednu pesničku zo strany Marie Rotrovej pripomenieme a to už bude niečo z toho najčerstvejšieho čo bolo zaznamenané v podstate len nedávno a nedávno boli zaznamenané aj odchody tým najvzdialenejším ročníkom bude tentoraz 2003 a odišlo sa veľmi skoro, pretože Jonathan Brandis ten bol iba ročníkom 1976 a preslávil sa predovšetkým v detských a mládežnických úlohách, hlavne ako Bastien v dvojke nekonečného príbehu. Zomrel v roku 2003 na následky zranení, ktoré utrpel pri sebevražednom pokuse, keď si teda dával slúčku na krk. Podľa priateľov trpel depresiami v súvislosti s upadajúcou hereckou kariérou. No a aj dosť údajne konzumoval alkohol. Treba mať v takýchto chvíľach pri sebe niekoho, kto vám bude pomáhať, vás dvíhať. Samozrejme tiež to má mať svoje hranice, lebo nedá sa do nekonečná, ale je to v ostatnom období dosť často o tých psychických problémoch a Mnohí ich majú, napriek tomu sa im tlieska a potom príde k pádu a tam už je odvrátená pozornosť zase iným smerom, lebo príde niekto zaujímavejší, komu treba tlieskať. V roku 2007 zomrel americký spisovateľ, dramatik, textár Ira Levin. Z filmovania sa dočkali hlavne jeho romány typu Rosemary má dieťatko, to je taký horor režiséra Romana Polanského, ale aj Bosk pred smrťou, tiež to boli teda veľké romantické záležitosti. V rovnako v roku 2007 zomrel aj Ike Turner, americký hudobník, hudobný producent. Tamto manželstvo s Tinou Turnerovou dostatočne známe a ako dvojica sa dostali aj do rock'n'rollovej siene slávy. William Polóni, slovenský divadelný filmový herec, pôsobiaci na novej scéne, ale známy aj vďaka rozhlasu a dabingu. Tak e, ten nás opustil v roku 2012, bol ročníkom 1928. V roku 2018 zomrel Stan Lee, narodený ako Stanley Martin Lieber v New Yorku v roku 1922. Známym sa stal ako autor komiksov, tiež romantika cez superhrdinou typu Spider-Man, X-Men, Iron Man a tak ďalej, samý men. A posledným menom, ktoré bude možné povytiahnuť, tiež sa odišlo veľmi skoro, narodený 2. marca 1971 v Gotwaldove, hokejový brankár Roman Čechmánek, zomrel pred dvomi rokmi, e, bol hráčom v Setínu, s ktorým v 90. rokoch dosiahol veľké úspechy, 4 krát titul v lige, 5 krát získal ocenenie najlepší brankár Extraligy a v roku 2000 bol aj draftovaný Philadelphia Flyers, kde odohral 3 sezóny. Čo sa týka reprezentácie, tak získal titul olympijského šampióna v Nagáne, aj keď teda v bránke stal Dominik Hašek, ale bol súčasťou týmu. Zomrel 11 novembra v podstate už 2023, e, čiže ono sa to spája aj s tým 12. Malo ísť o náhle úmrtie, našli ho bez známok života v prenajomtom apartmáne vo Všemine na Zlínsku, našiel ho jeho syn a ako pitvaň skôr preukázala, tak nešlo o sebevraždu a nepodielal sa na tom ani žiadny iný element alebo človek a zostáva teda v eh, pamäti mnohých športových fanúšikov ako jedna z výrazných postav. No a pre nás výraznou postavou teda Maruška Rotrová, tou najčerstvejšou náhrávkou je titul, ktorý dali dohromady ako autory David Solař a Ester Brožová, ktorá písala text pesničky, ktorá nesie názov Doma a malo by to byť súčasťou seriálu nazvaného Polabí Marie Rotrová do toho vložila seba samu a ono to v tej pesničke snáď bude aj dostatočne cítiť. Bude to bodka za našim dnešným posedením nad jednotlivými titulmi, no a opäť pri ďalšej Petrolejke sa do počutia teší Peter Kršiak. Ještě chvíli, počkej, prosím, než klouzneš do dalších bod. Oči přivyknou za dálka a nohy zrychlí krok. Já ti můžu říct, jak tíží pot a prach sta tisíců cest, že zlatá není žádná, i když umí hlavu splést. řeknou, neměj strach, zas bude líp. Ten, kdo o svůj domov přišel, vždycky hledá stejný